Orduan, be, bo, sortun ez baionaz, bizi beti angelun eta asinaiz harfatzen, uh, ba nuen are urte, egiten nuen astapenean bodyboard, eta pixkanaka uh, asinaiz harfatzen, eta ba nuen ere anaia ondiena eneko iturbide, berak ukandu egun batez taula bat, eta batzutan hasten nion taula harfatzeko. Ados, nola izan duzu naia surf kurtsuak uh, irakasteko? Ordua nola euh, agertu da hori, ez da, euh, egiten nituen hainitz euh, bidaiak uh, joaiteko surfatzera, eta urte batez sartu naiz uh, angelura, eta mm, hor sekatzen duen lan bat, eta bazen surf elkarte bat angelun, eta hor sekatzen zuten norbait, eta bo hartu didate, eta zen formakuntza bat, eta hor formakuntza hortan, behar zen pasatu eh, diploma. Eta hasi naiz sola eta ukan diploma, ebe hasi naiz klasak emaiten, eta oartu naiz maiten nuela hainitz klasak maiten. Ados, eta zuk uh, duzu eh, uaina esku, zerf hori sortu, duela zenbat bat urte hemen zirela? Ebe horrein iten du amasei urte, uh, 2002an sortu da uaina zerf eskola, eta voilà, biziki ongi pasatzen da. Ados. Eta beraz, eh, bon, ba, sortuko gira pixka bat zerfaren eh, munduan eta jakiteko, ea zer diren eh, zuretzat zerfaren alderdi honak edo uh, zer maite duzu uh, zerfa kirolean? Hodan, zer maite dut, ebe maite dut zenta itxasuan zira. Orduan, uh, voilà, uh, uh, egunero aldatzen da, huainak berriak, huainak euh, uh, ez dira beti berdinak, orduan euh, hori uh, ongi da, eta baditu zu, uh, uh, sensazionak berri berriak, eta voilà, gogoa initz emaiten du, joaitea egunero zarfatzera. Ados, zuek euh, zer kurtsu edo formula proposatzen duzue zuen eskolan? Ordan badira formula ordan ebau zute eh, formula uh, klase bat emateko edo eh, bestaz badira formula beste batzuek bost uh, klase hartzeko hamar bon gero uh, voilà, badira presio uh, diferentak eta eta voilà, gero emaiten dituko klaseak marearen gatik ordan dependitzen da noiz den zuten zarfatu me klaseak uh, dira marearekin egiten ditugu. Eta beraz, uh, adibidez, zer esar batu badu kurtso bat eta aro txarra egiten badu. Nola gertatzen da pusatzen duzue kurtsoa edo uh, beste baita egiten duzue, marearen arabera. Oda alor, udan ez gida eh, mugitzen, eh? me eh, gero, voilà, uh, eh, demora txarra delarik, nahi du erran ez da eudiarekin, eh? da sobera izea delarik, edo huainak sobera lodiak didarik, komplikatua delarik, ebe hor uh, anulatzen ditugu klaseak, eta ez dutena egiten, ebe ez dute pagatzen, voilà, hola iten dugu. Uh, eta beraz, uh, dira zuen kurtsuak? Maila guztientzat, gazteak, zaharragoak? Oa, idekia da denentzat, eh? eh gazteenak dira, hasten dira seie urtekin, eta gero zarenak, ez da, ez da dinarik, eh? <laughs> da motibatua izan, eta gero, eh, eh, voilà, denentzat, jendeak bakantzen direlarik, edo emengo jendeekin ere, de, idekia da denentzat. Portantzeak idekiak ziste ere, eta kurtsuak emaiten dituzue, uh, emengo jendearen zat ere? Bai, orduan udan askotan da eh, ba, direnarik eh, bakantzetan, gero haintzin eta gero ari gira asko eh, emengo jendeekin. Me udan ere, me gero bai. gira gehiena da haintzin eta gero sasoin eta gero. Ados. Um, beraz, nola iragaiten dira kurtzoak, zer dira, ba, nola gertzen da lehenik emaiten ziste ondartzan eta gero urera joiten ziste? Ordoan, uh, eh, bastapenan eh, bestitzen gira, Ordan behar da neurria, eh, neoprenare neurria utatu, taularen neurria ere, deipen zer ziren ahildua edo gazte bat, eta gero joeten gira ondartzara, hor begiratzen ditugu uh, uainak, nola diren, azkarrak, kipiak, uh, nondiren korronteak, uh, badin badira uh, gauzak landierosak, batzutan jende hainiz badelarik urean, eta gero teknika begitatzen dugu ondartzan eta sartzen gira urerat. Eta ba ez da, aipatzen duzu landierosa lan izaiten aldela, zenbat irakasle dira zure eskolan eta zer behar dute hemen lan egiteko? Behar da titulu bat edo zerbait pasatu? Bai, eh, behar da ukan uh, eh, BE bat edo orain detzen dute BP-JAPS, e voilà, da, diploma bat da. Eta gero, uh, gero um, erakasle batek ukaiten aldu sortzi ikasle. Hora hori da legea, me badimada gutiagoa hartzen ditugu, me uh, gehiena da sortzi gehiena. Nola egin behar da kurtso baten erreser batzeko? Baduzue webgune bat edo daitzen aldugu? Hora badugu gunea edo daitzen duzute. Edo eldu ziste ondartzara eta hor bada norbait. Eta zer da zuen eh, webgunea edo zenbakia ere, uh, eh, diendek diakiteko? Da uaina zarfe eskola, uaina, zarfe eh, eskola euskaraz edo frantxezez. Eta segidan uh, hor naiz uh, ikusten dane webgunean. Ados. Um, beraz, uh, hemen uh, badakizu eta zure uh, irak, uh, barkatu ere uh, eskora badakite? Ue, orduan hor uh, badut uh, izen emate hartzeko badut uh, uh, deitzena Ana butean berak badaki euskaraz, eta badut beste ere erakasle bat, deitzen dena Tibo Zetoen, berak hasten da ikasten uh, euskaraz, eta ari da biziki ongi. Okay. Beraz, uh, zuentzat abantaile bat da eskora diakitea, feiduritzen zaizu konkurentziaren aldetik, ikasleak irabazten dituzula, edo jendea etortzen dela eskora solako edo ez bai bada? Orduan bai, bai, eh, oe, eh, ba, e, eh, siur, hori Euskaldunak beldu dira hemen zenta badakite e, badi dela klase batzuek Euskaraz. Eta gero turistak ere konten dira, jakitza, be, lokala gidea eta Euskaraz ari gidea.